wa ta'ala juu yetu ni kuwafikiwa kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan bali kuwafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kulidiriki kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ijumaa ya leo ni Ijumaa ya tarehe 21 mwezi mtukufu wa Ramadhani mwaka 1446 Hijiria. Hii ni Ijumaa ya kwanza ndani ya kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, al-ashru al-awakhir min shahr Ramadhan, kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani hili ni kumi la lala salama Ramadhani inaondoka na inatuaga juzi tu tumeianza na leo inaelekea ukingoni kumi hili la mwisho ni kumi bora kuliko makumi mawili yaliyotangulia na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akijiandaa kisawa sawa kwa ajili ya kumi la mwisho bali akilipa haki yake inavyopasa na alikuwa akilitofautisha kumi hili la mwisho na makumi mengine kama anavyosimulia mkewe Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam idha dakhala al-ashr shadda mizarah wa ahya al-layl wa ayqadha ahlahu alikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam linapoingia kumi la mwisho anakikaza kikoi chake yani yushammir fil ibada anaongeza bidii alayhi salatu wassalam katika ibada na baadhi ulama wanasema maana yake shadda mizarahu ay i'tazala nisaahu alikuwa akiwatenga na kuwaacha wake zake na kujielekeza kwa Allah kwa kufanya i'tikaf katika msikiti wake alayhi salatu wassalam bali mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama anavyoeleza Aisha alikuwa anauhuisha usiku wake anakesha alayhi salatu wassalam kwa ibada na akiwaamsha watu wake wake zake watoto wake mpaka wakwe zake akiwaamsha mtume alayhi salatu wassalam hili ndiyo kumi la mwisho lilipokuwa mbele ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tumuige alayhi salatu wassalam tujitahidi tuongeze bidii tukaze msuli kwenye kumi hili la mwisho msidete mazoea ya baadhi ya waislamu ambao hurudi nyuma katika ramadhani linapoingia kumi la mwisho baadhi yao wakaacha kuswali wengine wakaacha kufunga na wengine wakawa wavivu katika ibada mbalimbali tarawih wakaiacha ndani ya kumi la mwisho wa ramadhani hii ni kinyume na utaratibu wa sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mazungumzo yangu si haya haya niliyoyatanguliza ni msisitizo kwa sababu ya masiku ambayo tumeyaanza kumi la mwisho leo ndugu zangu katika imani nataka nigusie kwa uchache sana wa asalu llaha subhanahu wa ta'ala an yu'inani ala dhalik wa yuwaffiqani nimwombe Allah anisaidie katika hili ambayo nataka kulisema anipe msaada wake Allah na aniyafikie niyazungumze maneno ya sawa yenye kuwafik kitabu cha Allah na sunna za mtume alayhi salatu wassalam ala tariqati salaf bali Allah ayatii kabuli haya maneno ambayo nitayazungumza leo yaingie katika nyoyo za waislamu na yafanyiwe kazi na athari yake ni kubwa katika jamii yetu alyawm natahaddathu an da'wati almuslimin ila ikhraj az-zakah haqqul almuhtajin leo tutazungumzia kwa ufupi sana juu ya kuwalingania na kuwaita waislamu katika ibada kubwa ya kutoa zaka haqqul almuhtajin zaka ni haki ya wenye kuhitajia ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewabainisha katika Qur'an kwa kuwataja kwa majina yao na sifa zao kwamba hao wapewe zaka katika mali za Waislamu na haya yatakuja huko mbeleni insha Allah ta'ala ayuha nas mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa ni mkarimu kama tulivyosoma hadithi ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bali ukarimu wake alayhi salatu wasalam ulikuwa ukiongezeka maradufu anapokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ala ya ibadallah wa inna a'zama aljudi wa afdalahu wa aujabahu huwa ma faradahu Allah subhanahu wa ta'ala ala muslimin fi mali fahamu ndugu yangu muislamu ukarimu uliokuwa mkubwa zaidi ukarimu uliobora zaidi ukarimu uliowajibishwa zaidi ni kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekifaradhisha juu ya muislamu fi malihi katika mali yake wa huwa badlun wa infaqun ma huwa haqqullah fihi nako ni kutoa na kujitolea kwenye mali ya muislamu kile ambacho ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye mali hiyo azzaka zaka haqqullah zaka ni haki ya Allah kwenye mali yako zaka si ya kwako wala huna khiari kutoa zaka kwamba ukijisikia nitajitahidi kutoa, wacha nipambane kwanza, huenda nikatoa. Hakuna lugha hizi kwenye zaka. Azzaka hakullah, zaka ni haki ya Allah, unawajibika kuitoa taka usitake. Na ndiyo maana azzakatu katika dualul islamia na kwenye khilafatul islamia, tawala za Kiislamu zilizotangulia palikuwa na utaratibu maalum wa kukusanya zaka kwa nguvu kwa wale wasiotaka, na watu wanaweza wakaingia jihadi kupigana jihadi na watu wenye kuzuia zaka, na hilo amelifanya Abu Bakari As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu katika utawala wake. Ala mani zaka, aliwapiga jihadi waliozuia zaka. Ayuha nasu ibadallah, zaka ina maelezo mengi, lakini kwa uchache az-zakatu lughatan, zaka kilugha tati ala iddati maani, wanasema fuqaha zaka katika lugha ya Kiarabu ina maana nyingi lakini miongoni mwa maana zake mashuhuri ni tu wannama ni kuzidi na kuongezeka yuqalu zaka zar'u waarabu wanasema zaka zar'u yazku zakaan ainama wazada mwarabu akisema zaka zar'u yazku zakaan ainama ni kwamba hayo mazao yamekuwa na yameongezeka haya ni mambo ya kilugha وشرعا الزكاة katika sharia ya Kiislamu قال الفقهاء wanaeleza fuqaha kwamba fahuwa nasibun muqaddarun shar'a fi malin muayyanin yusrafu li ta'ifatin makhsusah هذه هي الزكاة عند الفقهاء الزكاة kwa wanachuoni wa fiqh wanasema kisheria fahuwa nasibun muqaddarun zaka ni nasibu iliyokadiriwa ni fungu maalumu ambayo limekadiriwa shar'a kisheria fi mali muayyanin katika mali maalum ni fungu ambalo limekadiriwa katika mali maalum yusrafu li taifatin makhsusa na inaelekezwa hiyo zaka na kupelekwa kwa kundi maalum kwa hivyo azzaka ni fungu maalum kutokea kwenye mali maalumu yenye kuelekezwa kwenye kundi maalum hiyo ndio azzaka wakisema ni haki maalum ni fungu maalum bimaana azzaka ni sadaka ya wajibu na siyo sadaka ya kujitolea zaka ni msamiati unaashiria fungu la lazima kutolewa katika mali ya Muislamu lakini wanaposema fi mali muayyanin hiyo zaka inachukuliwa katika mali maalum ni mali iliyofikia kiwango cha kutolea zaka bulughun nisab ni kufikia kiwango si kila mali imefikia kiwango cha kutolea zaka pana watu wana mali lakini kiwango chake hakijafikia wakati wa kutolewa zaka na hayo tutayaona kwa hivyo azzaka inatolewa katika mali maalum iliyofikia kiwango litaifatin makhsusa na inaelekezwa kwa kundi maalum wale watu nane waliotajwa sifa zao kwenye Qur'an ndio ambao wenye kupewa zaka hiyo na si vinginevyo ayuha nasu ibadallah az thabatat fardhiyatuhu bilkitabi was sunna wal ijma' jambo nyingine ndugu zangu waislamu fahamuni kwamba az umethibiti ufaradhi wake na ulazima wake kupitia Qur'ani kitabu cha Allah na kupitia sunna za mtume alayhi salam na kupitia makubaliano ya wanawachuoni mfano min alkitab miongoni mwa aya kwenye Qur'ani zenye kuwajibisha az-zaka ni aya katika an nur aya 56 Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiu ar rasula la'allakum turhamun nasimamisheni swala kwa lazima na zaka kwa lazima wa atii'u rasula na mumtii mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'allakum turhamun huenda nyinyi mkarehemewa na mfano wa aya hii ni nyingi ndani ya Qur'ani tukufu ama katika sunna dalili za kuashiria uwajibu wa zaka ni hadith ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma fi sahihain hadithi mashuhuri kabisa waislamu wengi wameisoma baadhi yao wamehifadhi يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم بني الاسلام على خمس umejengwa uislamu juu ya mambo matano nguzo hizo za uislamu mihimili ya dini zikatajwa hizo nguzo katika nguzo tano wa itai zaka hadithi ya ibn Umar ikataja na kutoa zaka ni katika nguzo tano za Uislamu Uislamu hausimami ila kwa nguzo hiyo kadhalik katika hadithi ambazo ni ushahidi mina sunna juu ya uwajibu wa zaka ni hadithu Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma inda al-Imam al-Bukhari akisimulia Abdullah ibn Abbas tukio la mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kumtuma sahaba wake Muadh ibn Jabal nahwa al-Yaman يقول عبد الله بن عباس لما بعث رسول الله صلى الله alaihi wa alihi wasallam muadhan nahwa al-yaman pindi alipomtuma mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam balozi wake kuelekea katika miji ya Yaman qala lah mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia muadh ya muadh innaka taqdumu ala qaumin min ahli kitab haika wewe muadh unaelekea sasa kwa watu waliopewa kitabu mayahudi na manasara ndio unakwenda kwao kuwalingania falyakun awwala ma tad'uhu ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah basi ndio jambo la kwanza ambalo utawalingania watu hao walinganie tauhid nenda kawalinganie la ilaha illa Allah muhammadar rasulullah kalimatu tauhid walinganie uislamu mwanzo kisha mtume alayhi salatu wasalam akamwelekeza muadhi fainhum ata'u laka bidhalik ikiwa wao watakutii hilo na kukubali uislamu na kutamka shahada sasa waambie jingine fa akhbirhum anna allaha qad iftaradha alayhim sadaqatan waambie kwamba allah ameifaradhisha juu yao sadaqa tuqadhu min ghaniyihim wa turaddu ila faqirihim hiyo sadaqa hiyo iliyofaradhishwa nayo ni az inachukuliwa kwa matajiri wao na inarudishwa kwa maskini wao kisha mtume alayhi salatu wassalam akamwambia watawakka karaima amwalihim na ziepuke zile zilizonona zilizobora katika mali zao usichague vinono ukaviacha vile vilivyokonda vilivyochoka akampa mafundisho haya ya umakini na uungwana katika ukusanyaji wa azzaka hizi ni baadhi ya adilla mina sunna zenye kuashiria kwamba azzaka ni jambo la wajibu hata wale waislamu wageni baada ya kusilimu tu wanaambiwa kuna zaka imefaradhishwa kwenu ikiwa ni watu wenye mali watoe mali leo tuna waislamu wanazeekea kwenye uislamu au wengine wamekutwa na utu uzima kwenye uislamu na ni wafanyabiashara na ni matajiri na ni waajiriwa wana vibugu wana pesa wana mali zimefikia kiwango cha zaka lakini kwa makusudi kwa makusudi na kwa uasi wameizuia haki hii ya Allah subhanahu wa ta'ala wallahi hawatoi zaka wengi katika vijana wafanya biashara na wasichana kina mama na wazee wenye mitaji ya kufikia kiwango cha zaka qalla minhum man yukhriju haqqa Allah wachache sana nakwambia ni wachache sana ambao wanatoa haki ya Allah haki ya zaka si upo hapa si unafanya biashara utasikia viwango vya mwanzo vya zaka hapa alafu ujiangalie we huna hela hiyo mwaka unazunguka huna kiwango hicho mnacho na zaidi ya hapo hamtoi balaa lake ni zito wallahi balaa lake ni zito wallahi kwa watu wenye kuzuia haki ya zaka hawana salama kwa hivyo hata waislamu wapya wanatoa zaka. Vipi sisi ambao tumekulia na tunazeekea katika Uislamu na tunacho kiwango cha kutoa zaka hatutoi? Ayuha nnasu ibadallah, bali jambo la zaka limethibitwa ijmaa kwa makubaliano ya wanawazuoni wote wa Kiislamu kwamba zaka ni lazima. naqala alimamu alalim ibnu lmundhir mundhir rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake al wanawachuoni wa zamani Ibn al-Mundhir rahimahullah wanawachuoni walifariki mwaka 224 hijria kanuku ijma' kadhalika naqala al-ijma' ala wujubi az-zakah al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah ta'ala katika al-Mughni na wengine wengi katika wanawazuoni wa Kiislamu wamenukuu makubaliano ya maulama juu ya wajibu wa kutoa zaka ayuha nasu ibadallah shurutu wujubi az-zakah ala shakhs masharti ya kuwajibika kutoa zaka juu ya mtu kuna masharti gani yatakiwa yatimie kwa mtu ili awajibike kutoa zaka an yakuna hurran fala tajibu ala alabdi illa zakatul fitr kwanza ni mtu awe huru mtu muungwana asiwe mtumwa mtumwa hana zaka hata kama ana mali hajawajibishiwa kutoa zaka kwa sababu yeye ni mmilikiwa yeye na mali yake wanamilikiwa na bwana wake hana haki na uhuru wa kutasarrafu isipokuwa tu zaka ya fitri ambayo inatolewa mwishoni mwa Ramadhani zaka ya fitri anatoa muungwana na mtumwa ama zakatul mal ni mtu awe muungwana na si mtumwa thaniyan an muslima sharti la pili awe ni muislamu zaka haichukuliwi kwa kafiri wa asili au kafiri aliyeritaji hata kama ana fedha kiasi gani hatuwezi kuziita pesa zake ni azzaka zaka haichukuliwi kwa kafiri zaka yachukuliwa kwa muislamu wa yasila almalu qimatan nisab sharti la tatu na ifikie mali kiwango cha kutoa zaka insha taala tutakuja kuona hapo mbele sharti la tatu mali ifikie kiwango cha kutolewa zaka yani ule wingi wake uzingatiwa na sheria kwamba kwa mali ya kiasi hichi labda ni pesa au ni mazao au ni mifugo kwa kiwango hiki hapa mtu ataanza kutoa zaka na kuendelea ni lazima hiyo mali ya kutolewa zaka ifikiwe kiwango chenye kutakiwa lakini ayamurra alayhi amun hijriyun kamil sharti la nne hilo ni hiyo mali hiyo ulionayo ipitiwe na mwaka uliokamilika mwaka wa Kiislamu mwaka ambao unahesabiwa kwa mwezi ashuhuru alqamariya ashuhuru alhijriya miezi ya hijiria ndiyo inatumika kwenye hesabu za zaka sio hizo Januari zako na Februari achana nazo hizo zaka inahesabiwa kwa kupitia tarehe na kalenda ya Kiislamu hadha ala sahih wa huwa madhhabu jumhuri alulama. kwa hivyo lazima mali yako ipitiwe na mwaka mzima illa fi zuru'i isipokuwa tu katika zaka ya mazao wa thimar na zaka za matunda ambayo hufanywa ni kande na huwekwa akiba zaka za mazao na matunda yenye kufanywa kande na yenye kuwekwa akiba zaka yake inatolewa inda hasadiha ule wakati wa kuvunwa nafaka na matunda yenye kutolewa zaka si lazima yapitiwe na mwaka ni pale unapovuna kwa sababu si mazao yote yanakaa shambani mwaka mzima yako yenye kufikia kiwango cha kukaa mwaka mzima lakini baadhi ya mazao miezi minne miezi mitatu miezi sita miezi nane yanavunwa zaka ya mazao na matunda inatolewa wakati wa kuvuna kwa maelezo ambayo yatakuja al-a'yan allati fiha zaka vitu ambavyo vimeainishwa kwamba kuna ndani yake kutolewa az-zaka wanasema ulama katika vitu ambavyo vyatakiwa vitolewa az-zaka ni adh-dhahab wal-fidda ni dhahabu na silva kwa wale wenye kuhifadhi dhahabu katika mahazina yao na stoo zao au wanazihifadhi kwenye mabenki kama amana adhahabu dhahabu walfidda na fedha madini ya silva na madini ya dhahabu ni katika vitu vyenye kutolewa zaka vikifikia kiwango wa minha ay wa min adhahabi walfidda na ni miongoni mwa dhahabu na fedha wanawachuoni wameunganisha kwamba ni miongoni mwa dhahabu na fedha na kitu hichi kinapewa thamani ya dhahabu na fedha ni an-nuqud ni fedha pesa hizi tunazozitumia ima ni dola au ni euro au ni dirham au ni dinar au ni fedha za kibongo eh fedha zetu hizi t shillings zote hizo zinaingia kwenye thamani ya dhahabu na fedha zinatolewa zaka shekhe alhuli inda nisa ala sahih mapambo ya wanawake kwa kauli iliyokuwa sahihi ikiwa wanawake wana mapambo ya dhahabu na fedha mapambo yao ya kujipamba kwa ajili ya waume zao au kwa ajili ya shughuli kwa kauli iliyo sahihi pia yana azzaka baadhi ya wanawachuoni wameona kwamba mapambo ya wanawake hayana azzaka arrikazu hazina iliyofukuliwa kwenye ardhi hazina hiyo ilikuwa imefukiwa miaka mingi iliyopita na watu wa jahilia ukaokota hazina madini ya lulu madini ya almasi madini ya rubi mlipofukua kwa kutada kumbe kuna jamaa walifukia maji dhahabu hapa wajerumani waliacha vinu vya dhahabu mkaibuka na mali ile kwenye mashimo arrikaz mali ile ina zaka inatolewa zaka shekhe zakatu saima zaka ya wanyama wenye kuitwa asaima wanyama wenye kuchunga na sio wenye kulishwa na kukatiwa majani ndani ya nyumba au katika maranchi la ni wanyama wenye kuchunga kutembea kwenye ardhi ya Allah na kula majani wao wenyewe na wanyama hawa ni zile aina tatu alibilu ngamia wenye kuchunga wenyewe albakara ng'ombe wenye kuchunga walghanam na mbuzi na kondoo wenye kuchunga wanachuoni wanasema ikiwa wanyama hawa wanachunga wenyewe wanatembea kula kwenye ardhi wao wenyewe kwa sehemu kubwa ya mwaka au kwa mwaka mzima, hawa wanatolewa azzaka wakifikia kiwango. Ama ikiwa wanalishwa kwa kukatiwa majani ndani kama mifugo ya Wachaga, mifugo ya ndani na makabila mengine, nazungumzia watu hapa kwetu, ng'ombe wa kukatia wale, unanielewa eh? ambao wanakaa ndani, mbuzi wa kukatia, hawa hawana zaka hata kama baadhi ya wakati utawaachia ikiwa baadhi ya wakati unawaachia wakala lakini muda mwingi unawalisha wakiwa ndani wanyama kama hao hata wafikie elfu ngapi wanyama kama wanyama hawana zaka labda ubadilisha sasa ufanye biashara kwamba unawauza na kuwanunua hilo ni jambo jingine bali ni urudhu tijara lakini katika venye kutolewa zaka ni urudhu tijara biashara zenye kuuzwa na kununuliwa mali zenye kuuzwa kuuzwa na kununuliwa vitu vya madukani vitu vya masokoni vitu vya viwandani kwenye mastoku huko mali ambazo zimeandaliwa kuuzwa na kununuliwa zinapigiwa hesabu thamani yake tudhrabu bithamani miqdariha zinapigwa hesabu za thamani yake unafunga stock sheikh unajua mzigo huu ni milioni kadhaa na nimeuzungusha kuuza na kununua katika mwaka mzima unatoa zaka urudhu tijara na hapo zinaingia biashara nyingi kabisa kadhalika zakatu zuru'i wathimari almuddakhara almuqtat zaka za mazao na matunda kwa sharti ya matunda hayo yanawekwa akiba kwa maana yanaweza kusindikwa yakakaa muda mrefu na ni matunda ambayo yanafanywa kama ni kande watu wanayageuza chakula wanapohitajia kula kama walivyokuwa wanafanya wakati wa Mtume alisalam katika atamr kwenye tende tende ni kande kwa kwamba ni matunda wazabib na zabibu baada ya kukaushwa alinab inapokuwa zabib walikuwa wakifanya ni chakula na mfano wa tunda haya kama yatakuwepo huku kwetu yanatolewa azzaka hivyo ni baadhi ya ayani penye kutolewa azzaka barakallahu fikum nifanye tafsiri kidogo kwa uchache sana na mengine utajifunza na kufuatilia na kuuliza kwa sababu ni wajibu wako atafsilu haula nisabi amwali almuzakka anha ufafanuzi wa wanawachuoni juu ya viwango vya mali zenye kutolewa zaka na kile kima kile kiasi ambacho kinachukuliwa kwenye mali hizo kwa haraka haraka zakatul mali tuanze na zaka ya mali na watu wengi wa mjini mko hapa maana mtasema hamna mifugo mko town mjini hapa fugwi mtasema hamna mazao hamlimi nyinyi mnalima bidhaa fedha hapa ndiyo sehemu yenu watu wa mjini zaka za mali ikiwemo dhahabu zikiwemo fedha na pesa hizi tunazozizungusha wanasema zakatul mali watashmalu dhahaba walfidda والنقود وعروض التجارة zaka za mali na wakisema hivyo wanaunganisha dhahabu fedha pesa ima ni dola ni euro pesa za kitanzania pesa za Kenya za Uganda pesa kwa maana ya pesa wa urudhu tijara na vile vile biashara zilizowekwa wazi kwa ajili ya kuuzwa na kununuliwa nisabu ya dhahabu wanasema nisabu dhahabu 20 dinara ni dinari 20 وهو ما يقدر ب 85 جراما na ndiyo ile ambayo inakadiriwa kwa gramu 85 ukiwa na dhahabu iliyoanzia kiwango cha gramu 85 hicho ni kiwango cha kwanza ni sawabu alfidda ama kiwango cha fedha wanasema 100 dirhamin ni dirham 200 wa huwa ma yuqaddaru na ndio ile ambayo inakadiriwa bi 500 wa 95 jiraman inakadiriwa kwa gramu 595 za fedha za silva hivi ni viwango vya fedha na dhahabu sasa pesa za kawaida pesa za kitanzania dola euro sijui nini yeni sijui nini zinakadiriwa kwa viwango vya dhahabu na fedha vile vile urudhu tijara biashara bidhaa zenye kuuzwa madukani na masokoni na kwenye mamol na kwenye supermarket zinapigiwa hesabu ya kiwango cha dhahabu na fedha na wanawachuoni wengi wanasema kwa wakati huu tuliokuwa nao iliyo bora zaidi ni kupigia hesabu ya dhahabu maana dhahabu imekuwa na thamani zaidi kuliko fedha kwa hivyo kiwango cha chini uwe unamiliki gramu 85 za dhahabu na gramu hizi 85 za dhahabu ukishazimiliki ziwe zimepitiwa na mwaka mzima ikawa kiwango hichi bado kipo kijashuka mwaka mzima umeuza umenunua umekopesha umelipa kodi umekula umo umo wewe na watoto wako umelipa madeni ukafanya kazi mwaka ulipomalizika kwa kuhesabia miezi ya hijiria ukipiga hesabu zako unaona kiasi unachokimiliki kinaanzia gramu 85 na kuendelea takupa mfano tu ujue zaka ni kitu kidogo mfano tuchukulie bei ya kawaida ya dhahabu safi ambayo haijamikisiwa na chochote bei zilizoko sokoni kwa sasa hivi gramu ni kwa laki mbili dhahabu safi usimtajie dhahabu zako za huko chochoroni tunazungumzia viwango vya dhahabu safi yenye kukubalika viwango vyake inaanzia laki mbili haya piga laki mbili mara 85 ni milioni 17 kuna wenye kupata chini ya hapo gramu kwa laki moja na nusu haya utakuja mwenyewe ukiwa na pesa kuanzia milioni 17 kwa thamani ya leo pesa hii ikapitiwa na mwaka umefanya mambo yako mwaka mzima ulipofunga hesabu bado kiwango hichi kipo, ima kiko hichi hichi au kimezidi zaidi ya hapo, hakijapungua. Kikipungua huna zaka ya kutoa wewe, bado maskini, watakiwa upewe. Lakini ikiwa kipo kiwango hiki na kuzidi, tayari ni kiwango cha kufaa kutolewa azzaka. Sasa kiwango hichi cha kwanza kabisa gramu 85 tumeikadiria kwa fedha tununue gramu laki mbili ni milioni 17 unachotoa hapo kwenye gramu 85 ni rubu ushu robo ya kumi moja. Ukitumia kwa pasenti za asilimia ni asilimia mbili nukta tano ya mali yote ambayo unatoa, au kwa hesabu za sisi wa darasa la nne nyepesi, hazihitaji kutafuta muhasibu. Ukisikia rubu al ni hiyo mali uliyoipata, mfano milioni 17, igawanye kwenye mafungu kumi sawa milioni 17 gawanya kwa kumi tunakwenda shule leo utapata milioni moja na laki saba eh hilo ndio fungu la kumi hiyo milioni moja na laki saba igawanye mara nne ukigawanya mara nne utapata laki nne na ishirini na tano hiyo ndiyo zake ya milioni kumi na saba angalia waislamu wanapokalia haki ya Allah na ilivyokuwa ndogo laki nne na elfu ishirini na tano ndiyo zaka ya milioni kumi na saba ulioizungusha mwaka mzima ukala ukanywa ukalipa kodi ukasomesha watoto maadamu kiwango hichi bado kipo kwenye mtaji wako watakiwa utoe haki ya Allah laki nne tu na elfu ishirini na tano hebu niwaulizeni nyinyi vijana mnaofanya biashara ittaqullah pesa zenu zilizoko benki na stoku ya mali zenu za madukani hazina kiwango cha milioni 17 tumepigia gramu laki mbili hesabu ya juu kabisa mwatoa zaka mnadhani kutoa sadaka kwenye shura ndiyo zaka ndio itakuokoa na adhabu za asiyetoa zaka la sadaka mbali ukitaka sadaka toa ukitaka usitoe shauri yako zaka huna khiari sasa hebu angalieni bibi wangu kwa hivyo kwa mfano mtu mwenye milioni mia bila ya shaka kiwango kimefikia na kuzidi milioni mia rubu ushuru asilimia mbili yake nukta tano ni ngapi milioni mbili na laki tano milioni mia zaka yake ni milioni mbili na laki tano mwaka mzima mwenye milioni mia mbili anatoa milioni tano mwaka mzima mwenye B mwenye 1B mwaka mzima milioni 25 kwenye bilioni moja milioni elfu moja ya Allah ni milioni 25 tu na utoi umezikalia ni zako pia hizo ittaqullah muogopeni Allah waislamu hamtoi zaka mnafanya mzaha na dini ya Allah sasa ndugu zangu tafsiri ya pili ni zakatu zurui napita kwa haraka naondoa kwenye mali zaka za mazao wakulima mpo mnalima masha vilimo vya mvua mnamwagilia mnakodisha mashamba nyinyi pia mna zaka mazao haya yakifikia kiwango zaka ya mazao yale yaliyotajwa walmaqisu alaiha na yale ambayo wanawachuoni wamefanyia qiyas mazao yaliyotajwa ni manne alburu washairu watamru wazabibu lakini ulama wanafanyia kiasi na mazao yote yenye kupimwa kwa kilo au kwa ujazo kadhalika matunda yenye kufaa kusindikwa na yakafanywa kuwa ni kande yote hayo yana azzaka sasa angalia katika azzaka wanasema kiwango cha chini cha mazao ni mtu kufikia kiwango cha khamsatu au suk kufikia wasiki wasiki tano walwisku na wasiki moja ni situna sa'an ni pishi stini kwa hiyo ukifanya stini mara tano hizo ni pishi mia tatu ukiwa na mazao yenye kiwango kuanzia fishi mia tatu na kwenda juu. Wamepiga wanawazuoni kwa kilo, wamekokotoa kwa kilo, inakuja takriban kilo mia mpaka sitini nane ukiwa na kilo za mahindi za mpunga au mchele, mtama, uwele, ngano, shairi zenye kuanzia kg 666 hicho ni kiwango cha kwanza cha kutoa zaka sasa utaendelea una kilo elfu una kilo elfu mbili kilo elfu tano kilo laki kilo milioni tayari wewe ni mtoaji zaka lakini kiwango cha chini kinaanzia hapo sasa ukimiliki kiwango cha chini cha kutoa zaka kilo 666 wanasema ikiwa mazao haya umetumia mvua au mifereji yenye kupita hujagharamika bila muna umevuna bila ya gharama zozote kubwa unatoa al-ushru unatoa kumi moja katika makumi kumi kilo 666 igawanye mara kumi unapata ngapi kilo 66 kwa hiyo kg 666 zaka yake ni kilo 66 tu una magunia ya michele kilo 666 na umetumia kilimo ambacho si cha gharama zaka yake ni kilo 66 peke yake pale unapovuna ama ikiwa umetumia gharama kilimo cha umwagiliaji shamba umekodisha mbolea za kununua ardhi zimekufa zina rutuba sijui dawa za wadudu umeleta maafisa ugani hapo kwenye shamba wamekagua na wakala haya ukavuna ukapata gunia hizi na kuendelea kuanzia mia sita sita unatoa nisfu al-ushri unatoa nusu ya ile kumi moja yule aliyevuna bila ya gharama atoa kilo 66 si ndio wewe mwenye gharama unatoa nusu yake ngapi kilo 33 kwenye kilo 666 ambazo umezivuna kwa kupitia gharama zaka yake ni kilo 33 hebu angalia una magunia yaliyofikia kilo 666 zaka yake kilo 33 sasa hata kama hujui hesabu gawa hivi hivi kila kilo 666 toa kilo 33 hata kama una magunia laki tano nenda na hesabu hiyo nyepesi patoboa ndio zaka ya zurur kadhalika zakatu saima zaka ya wanyama wenye kuchunga au kina ngamia au kina mbuzi na kina ng'ombe hawa nao ni mpaka wapitiwe na mwaka ubakie na wanyama wako mwaka mzima, mwaka wa Kiislamu. Kwa upande wa ngamia, zaka inaanzia ukimiliki ngamia watano. Ukimiliki ngamia watano, unatoa mbuzi mmoja mwenye mwaka mmoja baada ya kupitiwa na mwaka hao ngamia. Kwenye ng'ombe tunaanzia ng'ombe thelathini. Ukimiliki ng'ombe thelathini wakazungukiwa na mwaka wako, unatoa kijindama kimoja chenye mwaka mmoja, ndama wa ng'ombe mbuzi wanaanzia 40 mbuzi na kondoo viwango vyao ni sawa mbuzi kondoo 40 umewamiliki kwenye zizi lako mwaka mzima ndio kiwango cha chini hicho unatoa kijimbuzi kimoja au kikondoo kimoja chenye mwaka mmoja mmoja haya wafugaji hamna uwezo kutoa zaka na hawa ni wale wenye kuchunga sio wenye kulishwa takhfifu Allah subhanahu wa ta'ala ameileta katika watu wa umma huu wallahu ta'ala a'la wa a'lamu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad bin abdullah wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in amma ba'd ndugu zangu waislamu nimetaja baadhi ya vitu kama mifano ya viwango vinavyoanzia kwa mali inayostahili kutolewa zaka kadhalika kiwango chenye kutolewa katika hiyo mali stahiki na wewe muislamu fuatilia dini yako ndugu yangu mfanya biashara ndugu yangu mfanya kazi ndugu yangu mwenye uwezo umerithishwa mali za jamaa zako unazimiliki fuatilia ahkamu mbalimbali za zaka funga mahesabu yako toa haki ya Allah wacha ujanja sasa kuna manufaa mengi sana kwenye utoaji wa zaka ala shakhs almuzakki kwa huyu mtu ambaye anatoa zaka kuna manfaa makubwa yametajwa na Qur'an yametajwa na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wallahi lau watu wangeangalia haya wakayajua haya wangeshindana kwenye kutoa mali za zaka wasingepatikana waislamu leo wana uwezo wa kutoa zaka na wanazuia wasingepatikana na kwa sababu ya ujinga tulionao wa kujua dini yetu tunazikalia haki za Allah na tunapitwa na kheri nyingi sana. Miongoni mwa faida za kutoa zaka, az-zakatu hirzun lilmuzakki minan nar. Ayuha an-nas ibadallah, zaka ni kinga kwa mwenye kutoa zaka kutokamana na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wenye kutoa zaka wanakingwa na Allah na moto wa jahannam nani katika sisi asiyetaka kupingwa na moto wa jahannam qala allah ta'ala wasayujannabuha alatqa atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka na atauepushwa wasayujannabuha al na atauepushwa huo moto aliyemcha Mungu mno Allah akamtaja alladhi yu'ti mala yule ambaye anaitoa mali yake yatazakka na akajitakasa akajitawarisha na madhambi yake kwa sababu ya kutoa azzaka zaka suratul layl unaijua umehifadhi aya 17 na aya 18 bali katika manfaa ya az-zaka yukaffiru Allah biha anil muzakki adh-dhunuba wal khataaya Allah anamsamehe mwenye kutoa zaka madhambi yake na makosa yake unasamehewa na Allah kwa sababu ya kutoa zaka alhadithu thabat inda limami Tirmidhi, hadithi imethibiti inda limami Tirmidhi, qala alayhi salatu wassalam as-sadaqatu tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u al-ma'u an inayafuta madhambi. Sikwambii ikiwa ni sadaka ya az kama vile ambavyo maji yanauzima moto, ndivyo sadaka inavyozima na kuyafuta madhambi yako wewe. Katika faida za kutoa zaka sababun ya yanala rahmatallah mwenye kutoa zaka anapata rahma za Allah anakuwa ni mja mwenye kurehemewa na Allah ikiwa Allah atakurehemu kipi kitakudhuru wewe katika maisha yako katika biashara zako katika familia yako katika afya yako ikiwa Allah amekurehemu kitu gani kitakudhuru sasa watu wenye kutoa zaka katika faida wanarehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala qala Allah ta'ala wa rahmati wasi'at kulla shay'in fasaktubuha lilladhina yattaqun wa yutuna az-zakata walladhina hum biayatina yu'minun hii ni suratul a'raf aya 156 inataja rahma kwa watu wenye kutoa zaka Allah anasema wa rahmati wasi'at kulla shay'in na rahma zangu mimi zimekienea kila kitu fasaaktubuha lilladhina yattaqun nitaziandika na kuzithibitisha hizo rahma kwa wale ambao wanamcha Allah wayutuna zaka wametajwa hapa na wanatoa zaka walladhina hum biayatina yu'minun na wale ambao wao kwa aya zetu wanaziamini miongoni mwa watu ambao ukunjufu wa rahma za Allah unawafunika ni wale wenye kutoa zaka za mali zao bali ndugu zangu kutoa zaka ni sababun ya yakuna almuzakki tahta dhilli arshi arrahman fil akhirah watu wenye kutoa zaka na mfano wao wenye kutoa sadaqat wanakuwa chini ya kivuli yake katika uwanja wa hisabu siku ambayo jua litakuwa kali watu watateseka yeye mwenye kutoa zaka au sadaka anakuwa chini ya kivuli ile mali yake aliyoitoa inageuzwa ni mwamvuli wa kumfunika na joto kali la adhabu ambalo watu watateseka katika uwanja wa hisabu tulisoma hadithi ya tajana النبي صلى الله عليه واله وسلم كما عند الامام احمد في المسند يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس kila mtu atakuwa chini ya kivuli cha sadaka yake waitoa sasa unayo kila mtu atakuwa chini ya kivuli cha sadaka yake mpaka pahukumiwe baina ya watu kwenye almawqif ya hisabu bali الزكاه سبب أن يخلف الله عليه في ماله kutoa zaka ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukupa badali ya mali sehemu ya mali yako uliyotoa yale maneno ya Waswahili yale kwamba Allah kuongezee pale palipopungua bwana mtu ukimsaidia waswahili husema sana nashukuru bwana Mungu akuongezee pale palipopungua sasa kwa watu wenye kutoa zaka jambo hilo ni automatically wakitoa mzigo unaongezwa ni wewe na ubakhili wako kwa sababu hujielewi wewe unaona kutoa ni kufilisika kutoa haki za Allah lakini kwenye mambo yako watoa wewe angalia uwekezaji wako angalia nyumba zako angalia magari yako angalia asiti zako mabilioni mangapi au mamilioni mangapi umewekeza mbona ukoogopa kufilisika mbona ukupata choyo kwenye mambo yako kwa nini unapata choyo kwenye haki ya Allah ambayo imeahidiwa kuongezwa na haya yamekuja wazi katika suratu saba Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama anfaqtum min shay'in huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin na kile ambacho mnakitoa nyinyi chochote kiwacho fahuwa yukhlifuhu yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenye kuleta badali mwenye kuleta niaba wa huwa khairur raziqin naye Allah subhanahu wa ta'ala ni mbora katika wenye kuruzuku bali ndugu yangu muislamu azzaka sababun fi izdiyadi albaraka baraka wan fi al zaka ni sababu ya kuongezeka baraka na kuzidi mali yako mali inayotolewa zaka imebarikiwa wallahi waangalie wenye kutoa zaka wananawiri ni watu waheri wanafika na Allah hawana uoga wa kufilisika si watu waoga wanafika na Allah kwa sababu mali zao zimebarikiwa na hata wale matajiri wakubwa wakiwatizama wanaona ah, huyu tajiri sana atakuwa na hela yule imaa eh? tajiri wasema ah ana mzigo yule Allah anamtia nuru na baraka kwa sababu ya zaka kila kitu chake ni kizuri mambo yake yanaenda wako watu waislamu wana mali lakini wamepauka hawaendani na mali zilizokuwa nazo wamechoka kweli kweli kwa sababu mali haina baraka mali inamtesa hana amani halali watoto wanamvuruga, mke anamvuruga, wafanyakazi wake waizi, akienda huku balaa, sijui utafutie bidhaa hii kapigwa, mpaka anasema mwaka huu usifanye biashara, hebu niwe chini nitulie, utakuja kufa bure. Utakufa kweli wewe, utakufa. Toa zaka. Zaka inatia baraka katika mali na inaiongeza mali. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-Baqara anasema mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وانقلي آية هي قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله mfano wale ambao wanazitoa mali zao katika njia ya Allah kama wale wenye kutoa zaka kama thalihabati mfano wao ni mfano wa punje moja iliyopandwa ardhini angalia mfano unaopewa na Qur'ani wa watu wenye kutoa zaka mfano ya watu ambao wanatoa mali zao fi sabilillah ni mfano wa punje ya nafaka iliyotiwa na kuzikwa ardhini ambatat sab'a sanabil ile punje moja ikaotesha mashuke saba ikatoa vikola saba punje moja ikaotesha mmea mmea ukatoa mashuke mashuke saba qala Allah ta'ala fi kulli sumbulatin mi'atu habba katika kila shuke moja kuna punje mia moja mia moja mara saba ni mia ngapi mia saba punje moja ya mahindi imezalisha punje mia saba huyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala huu ni mfano wa watu wenye kutoa zaka kwamba akitoa moja ni mia saba bali Allah anasema wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi alim na Allah anamzidishia kwa wingi ujira maradufu anayemtaka na Allah ni mpana wa fadhila zake ni mjuzi wa kuzijua hali za waja wake usimdanganye mimi kwamba bado bwana sijafikia kiwango mi bado bwana simo katika watoaji zaka eh maneno hayo niambie mimi sijui hesabu yako sijui mali zako sijachungulia akaunti yako aliyekuumba je Allah hajui kwamba una kiasi cha zaka au una wacha ujinga wewe muogope Allah sasa nikimalizia maneno yangu ya kutoa hii sio manfaa tu wallahi pana makemeo makali leo mtavumilia mpaka maneno yaishi pana makemeo makali min Allah subhanahu wa ta'ala wa min rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala mani'i zaka wallahi alazim pana makemeo mazito kutoka Allah na mtume sallallahu alaihi wa alihi kwa wale watu wenye kuzuia azzaka hebu ndugu yangu muislamu sikiliza mfano aya hii katika surati tauba aya 37 Allah subhanahu wa ta'ala anasema alladhina yaknizuna aldhahaba walfidda wala fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adhabin alim na wale ambao wanalimbikiza dhahabu na fedha wana mirundo ya mali wameiweka katika maaccount wameiweka katika maself katika nyumba zao kwenye magodown wale ambao wanalimbikiza dhahabu na fedha na vitu vyenye thamani ya dhahabu na fedha wala yunfikuna fi sabilillah na wala hawazitoi hizo mali katika njia ya Allah Allah anasema fabashirhum bi'adhabin alim wabashirie watu hawa kwa adhabu iliyo kali Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu ameisimulia riwaya wa riwaya thabita inda ashabi sunan mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ameifasiri aya akasema ma min sahibi dhahabin wala fiddatin hakuna yeyote mwenye dhahabu wala fedha thumma la yuaddi haqqaha kisha ikawa hatoi haki ya hiyo dhahabu na fedha illa kana yaumul qiyama isipokuwa itakuwa siku ya kiyama sufihat lahu safaihu min nar zitayeyushwa hizo mali zake hizo zitayeyushwa siku ya kiyama sufihat lahu zitayeyushwa kwake yeye huyu bakhili siku ya kiyama safaihu min nar vipande vyepesi vya chuma vitokanavyo na moto zile mali zako zitageuzwa kuwa ni vibati vyepesi vile vibati vinatiwa moto vinapashwa moto tunasema fauhmi alaiha vitapashwa moto hivyo vibati fi nari jahannam katika moto wa jahannam fayukwa biha na atachuliwa utafanywa kama unapigwa pasi fayukwa biha na atachuliwa kwa vibati hivyo vya moto wa jahannam jambuhu ubavu wake wajabinuhu na paji lake la uso wa dhahruhu na mgongo wake utachomwa kwa fedha zako kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtume anasema kullama baradat uidat lah kila vinavyopoa vile vibati vya moto vikipoa vyarejeshwa katika moto wa jahannam vinapashwa tena na unakandwa tena mgongo wako paji la uso na mbavu zako hii ndiyo faida ya kuzuia haki ya Allah na hii ndiyo balaa lake bali Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Ali Imran anatuambia wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allah min fadli huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyamah Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allah min fadli wala wasidhaniye wale ambao wanafanya ubakhili kwa zile mali ambazo Allah amewapa kwa fadhila zake huwa khairan lahum wasidhani kwamba huo ubakhili ni heri kwao kwamba wewe ni mtu mbakhili na mambo yanakuendea si mgumu usidhani ubakhili ni heri kwako bal huwa sharrun lahu Allah anasema bali huo ubakhili huo ni shari kwao sayutawaqun watakuwa kuzongwa watakuja kuzongwa shingo zao ma bakhilu bihi yawm alqiyama kwa yale ambayo wameyafanyia ubakhili siku ya kiyama zile mali zitakuja kuwasokota katika shingo zao mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameifasiri aya hii kama inda an-nasai wa ibn huzaima min hadithi abdullah ibn umar tunaimalizia hadithi hii mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema innal ladhi la yuaddi zakata malihi yule mtu ambaye hatoi zaka za mali yake yumathilu Allahu azza wa jalla lahu ma lahu yawm al-qiyamah shuja'an aqra'a Allah subhanahu wa ta'ala atamgeuzia yeye siku ya kiyama zile mali zake kuwa ni nyoka mwenye kipara nyoka mwenye sumu kali kwa wingi wa sumu hata hajaota magamba kwenye kichwa wengine wasema wanaochua ni shujaan aqraa ai abyad kichwa chake ni cheupe kwa sababu ya ukali na sumu alizokuwa nazo hizo mali zako ulizozikalia haki ya Allah zinakuja kuwa ni joka na ni maneno yaliyothibiti wallahi tunayaamini hatuna chembe ya shaka kwamba haya yatatokea na kama tumezuia haki za Allah na sisi tunazo tujiandae na balaa hili akhira ni karibu kesho tu jiandae na balaa hili ewe uliyezuia zaka mali yako itageuzwa kuwa ni joka joka lenye sumu kali anasema mtume alayhi salamu thumma yalzamuhu huyu nyoka anamuandama huyu mwenye kuzuia zaka yutawikuhu anamzunguka katika shingo yake ndio ile sayutawakuna ma bakhilu bihi yawm alqiyama nyoka atakusokota wewe katika shingo yako siku ya kiyama alafu anakaa mbele ya macho yako akisema ana maluk mimi ndio ile mali yako bwana shehe ana kanzuk mimi ndio zile hazina zako ulizoficha ndio mimi hapa hadithi imeendelea ndefu yule nyoka atamuuma katika midomo yake miwili na kumpulizia sumu wa hadha amama almashhad na hili likishuhudiwa na viumbe wengine ayuha nas ibadallah ama takhafuna min allah basi amuogopi allah ama takhafuna min adhabi allah basi amuogopi adhabu za allah ama tadrun anna alqiyamata amamana kwani hamjui nyinyi kwamba kiyama kiko mbele yetu wa anna al-ajala atin na mauti yetu yanakuja limadha kwa nini basi mkazuia haki za Allah mbona hamtoi zaka mkawapelekea wenye kustahiki katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala kawataja watu wenye kustahiki kupewa zaka ni maskini mafakiri wenye kufanyia kazi kitengo cha zaka kazi watumwa walio zidiwa na utumwa almuallafa waislamu wapya ambao wanaungwa uislamu wao ibnu sabil wasafiri waliokatikiwa na njia wa fi sabilillah watu waliokwenda kwenye jihadi na tulabul ilmi wanaingia kama alivyosema al-allama ibn baz lakini walgharimin na watu wenye madeni watu nane hao zinaelekezwa kwao mali za zaka. Ndugu zangu katika imani, mwenye kuwaidhika na haya awaidhike, arudi kwa Mola wake, na ambaye hawaidhiki aona haki ya Allah ni haki yake, endelea kuzitumia, utakuja kujuta na kusaga meno. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa aqimis salah.